Matul eh, din l-ewwel sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici li qed tiġi fit-tmima propju b'dan il-programm, jiena kont regolarment jgħat nimraħ f'odisseha enċiklopedika se jgħatilha diversi drabi għal fatt li nitlaq fuq vjaġġ illi qed nittama illi mhux neċessarjament iwassalni x'imkien partikolari, imma illi nifhem u napprezza illi l-ġmil tiegħu huwa f'dak illi niltaqa' għalon it-triq. Aparti hekk, però, hemm destinazzjoni. Destinazzjoni hija lura lejn id-dar kważi għalli ngħidu hekk, imma dar illi qatt ma tista' terġa' tkun kif kienet meta ħallejta. Wara kollox, din hija id-natura tal-Odissea. Fil-programm tal-lum e, minix ser immur nimraħ imma san ħeġġeġ lilkom illi tmorru tfittxu il-programmi illi kellna matul din is-sensiela kollha Dawn issibuhom permezz tal-website tal-Campus FM Imma anke issibuhom permezz tal-Mixcloud fejn jinżammu dawn il-programmi biex anke jixxandru minn dan l-istazzjon tar-radju, issibuhom ukoll f'postijiet oħra, inkluż pereżempju fuq il-website personali tiegħi li suwa permezz ta' tonisant.com. U hawnhekk allura jiena se nieqaf interraq tal-anqas għal din is-sena l-2020 u x'sena kienet. Imma il-vjaġġi enċiklopediċi tagħna jerġgħu ikomplu fis-sena l-ġdida, sena 2020.